فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا To su braći oni koji ne uči niti vjeru, zna isto vjere, niti ima kakvu dobi vjere. Niti klanja, niti posti, niti šta zna od Allaho vjere, niti... Znači, što se okrenuo od Allaho vjere? Takav čovjek nije muslima. Takav čovjek sa samo nema ništa. To je ono što smo na početku govorili. Taj ima, ima ni tri stvari. Da vjeruješ, da govaraš i da radiš. I da radiš. Ako nemaš te tri stvari, čovjek ne može biti vjernik. العزم والصبر لنخصوم درب رفعتنا نكشف زيف ظلمتنا لنكشف زيف ظلمتنا دكتينيتو جسمه ايما يو sufije i rekli su obožavaj Allaha dok ti ne dođe ubjeđenje, dok ne budeš ubjeđen u Allaha subhanahu I kaže poslije više ne možeš da ga Pa imamo ti sufijskih šehova, ima i dole i po Kosovu, ima i na, mnogim mjestima u Orahovcu dole i Đakovice i tako dalje. Oni obožavaju Allaha dok im ne dođu to imaju svoje mrteve, prva, druga, treća i ne znam koliko imaju, stepene, pa kad dođe do, tog zadnjeg stepena, kaže ja više ne moram da Ne moram se da ne mora da posti, može da pije alkohol, može ovo, može ono, može, hvala im to ne onaj koji misli da može tako, pa je zanevjero u Allaha subhanahu, u Allaha subhanahu wa ta'ala. الخير يا أبدا تغير مثير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترى rade šta hoće, znaju da nema posebno, posebno ovo ovdje zakonodavstvo kako jeste i taj njihov sud, ovaj, ne, neću da kažem pravosuđe zato što je to krivosuđe, posebno kako su oni brzi i tako dalje, zato je kriminal u procvatu. Sad ćemo braći nastaviti, znači šesta stvar koja ljude izvodi iz vjere, iz Allahove vjere jeste men istehze bi še'in min dini Rasuli sallallahu alaihi wa أو ثوابه وعقابه كفر والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم onaj ko se ismijava sa nečim što je od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, odnosno vjere Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Bilo da se radi o propisima, bilo da se radi o nagradama koje je on obećao ili kaznama sa kojima je zaprijetio. Dokaz zato su riječi uzvišenog Allaha subhanahu u kome u, ovaj, koji kaže reci zar se sa Allahom i njegovim ajetom i njegovim poslanikom ismijavate nemojte se kaže opravdavati vi ste nevjernici pošto ste bili vjernici postali ste nevjernici nakon što ste bili muslimani. Subhanallah. I smijavali su se sa Allahovom vjerom i time su izašli iz vjeru. Ovaj ajet je, braćo, objavljen, povodom bitke na Tebu. Pa kad su se muslimani vraćali, to je negdje oko 800 km od Medine, na sjeveru. I ovaj, kad je bila bitka, kad su se vraćali, neki su došli i govorili su za najbolje ashabe, za Ebu Bekra, Omera, Osmana i te. Oni su ih nazivali ovaj učačima Kur'ana, pa su, oni bili najučeni u Allahovu subhanahu wa ta'ala Kaže, pogledajte, kaže, one naše učače. Kaže, oni su, imaju najveće trbuhe. Na, sto, soframa su, kaže, najbolji, a u bitci najveći su kukavi. I smijavali su, su se sa njim. I onda jedan je ashab čuo i pohito je Allahovom poslaniku sallallahu alaihi sallam da Kad je stigo, objava je već bila došla od Allaha subhanahu wa ta'ala. I to ovaj aj. Pa su došli ti ljudi, pa su se kačili za sedlo od deve pa Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam govorili. Kaže, o Allahov poslaniče, mi smo se samo šalili da se prekrati put da nam brže stignemo, jel ono, hajmo u šalu pa brže se. I Allah im kaže, za se, reci, se sa Allahom i njegovim ajetima i njegovim poslanikom ismijavate? Zar se sa njima ismijavate? Kaže, nemojte se opravdavati. To što vi vičete, mi smo da prikratimo put, to nije opravdanje. Vi ste nevjernici, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici. Nakon što ste bili vjeri. I ismijavanje braći sa vjerom. Bilo šta je došlo od Allahove vjere. To je nevjerstvo. Ima ljudi smijavaju se sa bradom. Ima ljudi smijavaju se sa onom hijabom, su što I Ismijavaju se sa drugim stvarima od Allahove vjere. Vallah je to nevjerstvo. Vallah je to nevjerstvo. Zašto? Zato što je to došlo od Allaha i njegovog poslanika losom, Allahov poslanik je imao dugu bradu. Allahov poslanik je imao dugu bradu. Njegove žene su bile pokrivene njegove žene su bile pokrivene. I onaj ko se ismijava sa ovima ovdje vjernicima, taj se ismijava zbog njihove vjere. Drugo je kad se ismijava, mi međusobno se šalimo, vidi ga nešto ovamo u dunjalučkih stvari koje nisu vezane za to je druga stvar. To je druga stvar. Nekad može biti lijepa da se malo zašalim nekad može biti i ružna, ali ne spada znači u... Međutim, onaj ko se ismijava sa nekim muslimanom zbog njegove vjere, E to je nevjerstvo. I to se, to je u stvari ismijavanje sa vjerom. Zato što se i ovi ljudi koji su se ismijavali sa sahabima, nisu direktno ismijavali sa vjerom, i sa Allahom, i sa ajetima, i sa Nisu. Nego su se ismijavali sa onim najboljim vjernicima zbog njihove vjere, zbog toga što su oni bili hafizi. E to je bio, to je bio njihov kufr i njihovo nevjerstvo. To je bio njihov kufr i njihovo nevjerstvo. Dalje, sedma stvar koja braći izvodi iz vjere, koja je raširena, pa ne znam ima li mjesto da te stvari ima. A to je cih. Postavljanje sihrova i bavljenje tim zanatom. To je braći nevjerstvo. To je nevjerstvo. Evo, danas smo bili u zemlju, zvala nas i neka žena, ima probleme sa sihrom. Srpinja iz Koje je postavio, postavili je hođe. I išla je kod nekih hođa i postavljali, i razvaljivali, pravili, šta nisu radili. Žena će poludi. Nema, to je jako, jako ruh. Šta je dokaz za ovu vrstu? Da je ovo nevjesto? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Bekare, 102. ajd, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَ فَلَا تَكْفُرْ i nikoga, kaže, nisu podučavali sihru, a da nisu govorili, mi samo vas iskušavamo i nemojte činiti nevjerstvo. Nemojte činiti nevjerstvo. I onaj koji uči da se, kako se postavljaju sihrovi, i onaj koji radi, i onaj koji ide i naručuje, svi su braći nevjerni, Svi su nevjerni. Onaj ko ode da mu postavi nekome sihr, da mu sihr vas napravi, i on isti ko onaj koga pravi. Nema među njima ne, nema među njima razloga, Ali šta je, u tome najgore? Braćo, sihir se ne može napraviti bez kufra u Allaha subhanahu I ti bazi, to su najgora biće na ovom, ovom dunjalu. Oni da bi im uspio njihov sihir moraju počiniti najgora djela. Ta, različna su ta djela. Neki idu pa gaze neki pišu kuranske ajete sa krvlju od menstruacije i tako dalje. Ima različiti. Što? Mora da se približi šetanu da bi mu šeitan pomogao. Mora da bude isti ko šetan da bi mu šeitan pomogao. I, da bi, I oni su u kooperaciji sa šeitanom. I nema sumnje da je to nevjerstvo. I nema sumnje da je to nevjerstvo. Jedini, ima jedini način da se liječi od sihra jeste onako kako je liječio Allahov poslanik i ashabi. To je učenjem Kur'ana. To je učenjem Kur'ana. Učenjem sure Fati. Jedan od ashaba iz djeci jednog ludaka ti tako što je sedam puta proučio suru Fati. Allahov poslanik je preporučio da se uče kul auzu bi rabbil kul huvallahu kul auzu bi rabbil bi nas. Zatim ajet u zatim zadnji ajet i još drugi ajeta koji govore o sihru i tako dalje. I to se zove ruke šer'ije. Ona Rukja koja je šerijatska, koja je islam. A što se tiče različitih liječenja putem hamajlija, putem stvari, to je, nije dozvoljeno. Ima neke stvari koje su kufr, koje su nevjesto, a ima neke koje su novotarija, koje su haram. Ako bi neko napisao hamajliju, pa napisao kuranske ajete, već kažemo da je to zabranjeno. Kažemo nije kufr, nije nevjesto, ali je strogo zabranjeno. Međutim, ako bi neko pisao druge stvari koje što imaju mnogi pismo, neke je petokrake, neke neke neke to je, to su čisti sihrovi. I to ko uradi i vjeruje u to, ta je izašao iz Allahove Drugo što napominjem, drugo što napominjem, braćo, jeste gatanje i vraćanje, proricanje sudbine. To je isto nevijest. Onaj koji to vjeruje, taj taj jedini Allah subhanahu wa ta'ala zna budućnost i ne smije se budućnost stvoriti. Gledanje u šolju, bacanje graha, e, gledanje u horoskop, to su sve stvari, koje izvode iz Allahove vjere. A onaj ko ne vjeruje, onaj ko ne vjeruje, ne smije čak ni da se tome, ne smije čak tome ni da se približava. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi wa sellem u jednom hadisu, onaj ko ode vraćaru i gataru i povjeruje ono što su oni ovaj, govore, taj je nijeko ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu Taj je A u drugom hadisu kaže, onaj ko ode vraćaru i gataru, pa im ne povjeruje, kaže, tome se ne, prima nama 40 dana. Mora klanjati, mora klanjati, ali što bi mi rekli na nema nikakve fajde ali mora. Ako ne bude klanjao, ne bude bila, to je već, to je već druga stvar. I sto, stoga, braću, upozoram ovaj, na jednu stvar koja možda je, možda neko se desi da je uradi. Na primjer, horoskop. Hamdla, ja ne da, mi niko ne vjerujemo u te stvari. Međutim, ako bi netko rekao, hajde vidim šta, šta, bi mi bilo. braće tako se čovjek ne prima To je isti ko onaj ko ode Nema čak ni gledanja. Nema čak ni gledanja ni gledanja u to. Deveta stvar, deveta stvar, braćo, koja izvodi iz Allahove vjere, jeste men i'teqade ene ba'dan nas jesa'hu huruđu an šarijati Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam kema vasa hidr huruđu an šarijati Musa alaihi salam fe huve Onaj ko smatra da neki ljudi mogu izaći iz okvira šerijata poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao što je Hidr izašao iz Musaovog šerijata. Šta znači to, brate? Pomenut ću vam priču ukratko o Hidru, ali islam, koja se spominje u surike. Koja se spominje u surke. Musa, ali je mislio da je najučeniji čovjek na zemaljskoj kugli u svoje vrijeme. Pa je zapitao Allaha subhanahu wa ta'ala da li on Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ga uputio, kaže ima čovjek koji zna i više nego. Pa je on htio da uzme to znanje od njega. I otišao je Allah subhanahu wa mu je kazao gdje treba da ide i gdje će naći tog čovjeka. I on je išao sa svojim slugom i našao. I tražio od njega da se druži sa njim kako bi naučio i on znanje. Musa alaihissalam. Ovaj mu je dao uslov. Šta god ja da uradim, nemoj slučajno da me pitaš. Ništa. Pa su naišli na jednu rijeku i bila je lađa preko rijeke da vozila ljudi. Pa je taj čovjek uzeo i oštetio i polomio je tu lađu. Pa je on pitao, zašto si to uradio? Ovo su dobri ljudi. Zašto si to uradio? Kaže, ti rekao da se ti neće sa mnom moći Kaže, neće ti se ti. Pa su, kaže, naišli na jednog dječaka koji se igrao s djecom i ovaj hidr ga je ubio na mjestu. Kaže, zar si ubio nekoga ko nije ništa kriv? Kaže, jesi ti rekao da se ti neće samo mnom sretati. Zatim su išli dalje. Kaže, ako te još jednom nešto pita, nemoj više se mnom Pa su išli dalje, ne su na jedno celo grad i zatražili su stanovnika, bili su ogladjeli da im da ih nahrane. Pa su oni to odbili i kad su izašli van grada, naišli su na zid koji je bio skoro oronuo da se sluši, pa je ovaj čovjek uzeo i se zido je taj zid. Pa se Musa a.s. da zašli, ti zidaš njima zidove, a oni neće ni da ti plati, neće ni da te Pa mu je to bilo tu. Kaže, evo eh, ovo je, kaže, kraj između mene i tebe, nema više putovanja. Da ste nisi izdržao, morao sam svaki put da ali ću te obavijestiti onome što se, što se desilo. Šta se desilo? Kaže što se tiče lađe, ona je pripadala dvojici Siromara. A kaže iza njih je bio vladar, koji je bio zulumčar, koji se spremao za rat. I kaže koji je otimo sve zdrave lađe. Ja sam je ovaj, probušio ili polomio i kaže oni će to popraviti, ali ovaj vladar neće tude, zato što je osjećan imaći dalje svoju porodicu. Što se tiče dječaka, on je bio nepokoran svojim roditeljima. On bi je otjerao u sa svojom nepokornostom. A njima će Allah subhanahu dati bolji porod od njima. A što se tiče zida, kaže, pripadaju dvojici ima siromaha, čiji je, otac, je otac bio dobar i kaže ispod zida je blago i kaže ja sam ga popravio zid da, oni dječaci kada odrastu mogu izvaditi van da im ne otmu ovi, ovi nisu tem da ih nahrani. I šta je poenta u ovoj priči, braćo, što je vezana, ima puno, hvala i ova priča ima puno fajda, ali ja ću spomenuti ovu koja je vezana za naš der. U Musavom šerijatu i u kojoj mu je objavio Allah bilo je zabranjeno ubijanje ljudi, jel? Ne zna niko, ili je bilo zabranjeno uništiti nekome njegovu imovinu. Međutim, ovaj je izašao je iz okvira tog ovog šarijata i uništio je što? Tako što je on imao znanje koje Musa alaihi selam nije imao. Dao mi je Allah subhanahu wa posebno mjesto i posebno znanje koje nije imao Musa, Musa alaihi Međutim, da se neko danas dođe kaže pa ja, ja imam pravo, što je hit ovaj izašao iz Musa ovog šarijeta, ja imam pravo da izađem iz okvira šarijeta poslanika sa osrta. To je nevjerstvo. Nema niko pravo. Zato što mi nemamo ono znanje koje on imao. Mi ne znamo ko je dobar, ko je nije, ko je pokoran, ko nije. Ne smijemo štetiti tuđu imovinu. Ne smijemo doći, srušiti kući, da ne bi, ne znam, uzeo, uzeo neko, da, da mu srušimo jednu sobu i tako dalje. Pristišemo grafite po njoj. To ne smijemo da radimo. Zašto? Zato što to ni... Ili, nažalost, imaju ljudi, imaju ljudi koji su shvatili pogrešnu riječ Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ I obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe uvjeđenje. Uvjeđenje. Šta je to uvjeđenje? Znači, to je smrt. To je smrt. Ovaj, Čovjek kad umre, prikažu mu se meleki. Ako je bio dobar, dođu meleki sa lijepim izgledom. Sa lijepim izgledom, sa lijepim centrinima. I onda on tad vidi gaj, vidi stvari koje do tad nije vidio. I do tad mu se, i do mu se primaju njegova djela. Sve što je radio, onda, onog trenutka, kad vidi meleke, nema više. Zatvaraju se njegova djela. Ne može više da uradi ništa, ni, ni, ni dobro, ni loše. To što je radio, je radio. I to je to ubiđenje. Obožavaj svoga gospodara dok ti ne dođe smrt. A imaju neki sufije i rekli su obožavaj Allaha dok ti ne dođe ubjeđenje. Dok ne budeš ubjeđen u Allaha subhanahu I kaže poslanik se ne možeš da ga obožavaš. Pa imamo ti sufisti šehova, ima i dole i po Kosovu, ima i na, mnogim mjestima, Orahovcu dole i Đakovice i tako dalje. Oni obožavaju Allaha dok im ne dođe to njima, imaju svoje mertebe, prva, druga, treća i ne znam koliko već imaju stepene, pa kad dođe do, tog zadnjeg stepena, kaže ja više ne moram da obožavam, ne moram više da klanja, ne mora da posti, može da pije alkohol, može ovo, može ono, može. Hvala je to ne mjesto. Onaj koji misli da može tako, da je viro u Allaha subhanahu, u Allaha subhanahu wa ta'ala. I sljedeća zadnja stvar, i radu an dinillahi, la yata'allamuhu wa la ya'malu bi. Kaže zadnja stvar jeste da se čovjek potpunosti okrene od Allahove vjere. Niti je uči, niti radi šta od Niti je uči, niti radi šta od To je, braćo, stvar da nema komentara. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَأْتَغِ غَيْرَ لِسَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Aha, ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون Kaže, ko je veći nasilnik od onoga ko kad se opomene Allahovim ajetima okrene se od njih. Zaista ćemo se mi nasilnicima osvetiti. Zaista ćemo se mi nasilnicima osvetiti. To su braći, oni koji ne uči niti vjeru, zna išta od vjere, niti ima kakvi dobri Niti klanja, niti posti, niti šta zna od Allahov vjeruje, niti... Znači, što se okrenuo od Allahov vjere? Takav čovjek nije musliman. Takav čovjek sa znači, samo nema ništa. To je ono što smo na početku govorili. To je ono što smo na početku govorili. Šta je ima? Imanje tri stvari. Da vjeruješ, da izgovaraš i da radiš. I da Ako nemaš te tri stvari, čovjek ne može biti vjernik. Čovjek ne može, čovjek ne može biti vjernik. I kaže, ovaj, kaže Imam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah, ولا فرق في جميع هذه النواقض بين هازل والجاد والخائف إلا مفلس kaže i nema razlike u svim ovim stvarima koje smo dosta spominjali. Između ona koji radi iz zapkancije, što bi mi rekli, iz šale, ili ovaj, iz ozbiljno radi, ili iz straha. Čak i strah nije opravdanje. Osti muki, onaj koji je prisiljen, dođe prisiliti pušku na čelo i kaže uradi to, ako ne uradi, subiti. Nije ti onda grije, nije ti onda, nije onda da se uradi neko djelo, ako smatramo da će nas ubiti i tako dalje. Kulluha min a'zami ma yakunu khatara. I sva ova djela su jako, jako, jako, kaže, opasna. Wa akseru yakunu ukuan. I najčešće su ova djela međunarodna. I sami to možete vidjeti i sami možete to znati. وينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم kaže i na svakom muslimanu je da se čuva i da se boji od ovih stvari za sebe. Svakom musliman treba da se boji sam da ne upadne. I molimo, kaže Allah, da nas sačuva od onoga što će ovaj razljutiti našega gospodara i što, će nas dovesti u, bolnu patnju. I šejh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, u komentaru ovih nevakida kaže dodaje se na onu četvrtu vrstu, četvrti ova stvar koja izvodi iz kaže dodajete sljedeće. من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها أو أنه يجوز التحاكم إليها كاجة onaj koji misli koja je četvrta stvar bila možda se neko sjeti ne može niko porediti da je uprskog nekako se sjetili ja. četvrta stvar jeste da onaj koji smatra da je nečiji sud i nečiji zakon bolji od zakona Allahovog poslanika sallallahu Pa kaže, šejh kaže, onaj ko smatra da su zakoni i propisi ovoga, u ovom naše vrijeme koje su ljudi izmislili bolji od Allahovog šerijata. Ili su isti ko šerijat, ili čak da se smije pred njima suditi, pa makar i smatrao da je šerijat bolji. Kaže, takav je kafir. Ili, kaže, onaj ko kaže da šerijat islamski nije pogledan za 20. vijek. Da je on zaostao. Ili da je šerijat razlog što su muslimani zaostali. Takav je, takav je nevjeri. Ili da je šerijat važi samo za ibadete. Da šerijat važi samo za ibadete. A što se tiče što se tiče drugih stvari, bankarstvo, vama, nam to nema veze. Može kamata, može, može, može. Važno je samo i baditi da, da su ispravni. Valah i to je, kaže, nevjerstvo. I također pod ovu vrstu spada onaj ko smatra da izvršavanje serijatskih kazni da je to zaostalo. Na primjer, da se lopovu treba osjeći ruka ili da se kamenuju glodnici i tako dalje. To je Allah propisao. I vallahi kad bismo se pridržavali tih zakona, zavladala bi sreća u našim, u našim društvima. Zavladala bi sreća u našim društvima, Ne bi bilo krađa. Ne bi se bojo da ostavi svoje auto. Ne bi se bojao da ostavi svoj stan zaključak. Ne bi se bojo no, mnogi drugi stvari. Samo kad bi dvije, tri ruke otjekli, kako bi se svi lopovi povukli. Nego, rade šta hoće. Znaju da nema posebno, posebno ovo ovdje zakonodavstvo kako jeste i taj njihov sud, ovaj, ne, neću da kažem pravosuđe, zato što je to krivosuđe, posebno kako su oni brzi i tako dalje, može, za, zato je kriminal u procvatu. Zato je kriminal u procvatu. I na kraju kaže še, kul meni i'tekad ennehu jeđuzu hukm bi gajri šarijati Allahi fi, eh, fi muamalat, ev hududi, ev gajriha, وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين كاجه onaj ko smatra da je dozvoljeno suditi po ne Allahovom zakonu u običnim stvarima, u međuljudskim odnosima, Ili ovaj, kad su pitanju ovi eh, odnosno kazne ove šerijatske, ili neke druge stvari, kaže, iako je smatra da je šerijat bolji. Znači, on smatra da je dozvoljeno suditi po nealahom zakonu, a opet misli da je šerijat bolji. Dozvoljeno je ići sad po sudovima ovim kafirskim, dozvoljeno je eh, slijediti zakone ove kafirske, kaže, takav je, ka vjerna bizalike je kunuka, zato što on na taj način ohalaljuje. Zato što kaže on na taj način ohalaljuje te stvari. Onaj ko kaže dozvoljeni zinalu, on ga je ohalalio. On ga je ohalalio. A onaj ko ohalali nešto što Allah zabranio ili ko harami nešto što Allah dozvolio, taj je izašao iz Allahove vjere. Taj je izašao iz Allahove vjere zbog hadita Ali Adi ibn Bihati radi Allahu anhu on je bio krsteni, Pa je čuo kako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči ajet i tehadu ahbarahum wa ruhbanahum narbabe min dunila. Kaže oni su uzeli svećenike tvoje i monahe svoje za gospodare mimo Allaha subhanahu wa Pa kaže ovaj Adi ibn Abi kaže Allahu poslanice, mi nismo obožavali. U smislu, mi nismo padali na seždu. Kaže, za nisu ohalaljivali ono što Allah ohramio? Kaže, jesu. Za nisu ovaj oharamljivali, ono što je Allah da nisu ohraljivali ono što je Allah ohranio, kaže, e, to je, kaže, valje. To je balje. Na taj način ste ih, znači, uzeli za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I na kraju molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od ovih stvari. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam učvrsti naša srca na istinu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam naše posljednje riječi budu ašhadu an la ilaha illa Allah wa Rasulullah. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sastavi na dunjaluku, u džennetu, na ahiretu, ovaj, u kao što nas je sastavio na ovom dunjaluku. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vam poveća i meni i vama naše znanje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi što ste saborali, a sad će vam se bi i obratiti naš brat Izet Hadži koji je naš večerašnji musafir i on će pričati bitna i tala nešto malo lakše teme. <laughs> ja znam, braće da ove teme nisu puno zanimljive za slušanje. Isto kao oni što su, sam malo prije spominjao priču, kad je šeji opret o kitabu hit, stav. Pa umorili se, ljepše malo pričati. I sinoć kad sam braću pričao u Smederevu, bile su opšte neke teme, bilo je mnogo lakše da se A ja vidimo po nekoj ja. Ali, da Allah subhanahu wa ta'ala pomogne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi.